Florence Lazerrean egoitza utxazen goizean, baina mezu bat utzi diote, haien aserrea plazaratzeko. Egan berda gizarte asegurantzaren gastuak apaldu nahi dituela lege horrek, azken urteetan covid krisiaren ondorioz azkar igu baitira gastuak, baina neurriauan artean erremedioan eta medikuen bisiten dispentsa emendatzea aurri da. Andre Davanz jete sindikatuko kidea eta dazo enpresako erretretaduna. Vous avez déjà qui aujourd'hui ne pourront plus se soigner, parce que les franchises seront trop lourdes, les médicaments, à chaque fois ce sera un euro par boîte de médicaments. Les spécialistes, ils ont tous, ils appellent ça maintenant des compléments d'honoraires. L'accès aux soins est de plus en plus difficile pour les retraités comme pour les actifs. Zartzarekin osasungintzako artek gura egiten dutelarik egoera ez dela jasangarria uste du Teresa Michelenak bera ere erretretan da. Zartzen gira eta gero eta gehiago behar dugu medikua, tratamenduak eh, eta badira eritasun uh, luzeak uh, orduan, ez da posible, ez balin bada protekzioa, arazo handi bat izanen da, eta jendeak estatu batuetan bezala, eben eh, hilko dira sendatua izan gabe. Euro bat gehiago erremedioen zat, bi euro medikura joateko, eta lau osasungintzako gajaioen zat, pertsona batzuek hartatua ez izateren autua eginen dutela dio Andre Davanek. Vous prenez une opération toute simple, Vous n'avez pas un spécialiste sans dépassement d'honoraires. Un œil, aujourd'hui, vous avez entre 300 et 400 euros de dépassement d'honoraires. Qui peut se le permettre Max Brisson